sardų bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko septynias dievo dvases ir septynias žvaigždės. Aš žinau tavo darbus, tave vadina gyvu, o tu esi miręs. Prabusk ir stiprink, kas dar tik merdi. Aš nerandu tavo darbų, tobulų mano dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su manimi apsirengę baltai, nes jie šito verti. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Filadelfų bažnyčios angelui rašyk. Tai kalba šventasis – tiesa kalbis, turintis Dovido raktą, tas, kuris atrakina ir niekas nebeužrakina, užrakina ir niekas nebeatrakina. Aš žinau tavo darbus. Štai atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų užrakinti. Žinau, nedaug turi jėgų, bet išlaikėjai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš duodu tau kai kuriuos iš šietono sinagogos. Iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisiu netrukus. Sergė, ką turi, kad niekas netimtų tavo vainiko. Nugalėtoje aš padarysiu stulpų savo dievo šventykloje, ir jis nebeišeis laukan. Užrašysiu ant jo savo dievo vardą ir vardą savo dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Kas turi ausis te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk, tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesa kalbis liudytojas, Dievo kūrybos pradžia žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko nebestokoju. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, bet turtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Tad būk uolus ir atsiversk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms.